Ķeram zagli ego. Kā varam tikt galā ar ego? Sajūtiet, ka ego ir zaglis jūsu iekšienē. Kā rīkojaties ieraugot zagli? Jūs ķerat viņu rokām. Ja sāksiet vajāt savu ego, pienāks diena, kad spēsiet to notvert. Tas var nenotikt uzreiz, taču ja zināt, ka kaut kas ir nozakts un esat redzējuši zagli, tad turpināsiet meklēt. Kādu dienu meklējumi noteikti vainagosies panākumiem. Kad zaglis ego tiks notverts, kas notiks tālāk? Jūs, nekavējoties, spēsiet atbrīvoties no tā varas. Ego attīrīšanā un pārveidošanā ir cilvēka apzināta evolūcija un paties gandarījums. Lūk, vēl viens veids, kā uzveikt ego. Pieņemsim, jūs esat labs dziedātājs – un ļoti lepojieties ar savu balsi. Pajautājiet sev, vai esat vislabākais dziedātājs pasaulē? Atbilde būs nē, jo ir daudzi, kas dzied vēl labāk. Ja mācījāties un kļuvāt par izcilu zinātnieku, var domāt, ka ir iemesls būt lepnam. Taču, ja būsiet patiesi un sev pajautāsiet, vai esat pasaules izcilākais zinātnieks, atbildi uzreiz būs nē. Ir cilvēki, kas ir tāli jums priekšā, gan zināšanās, gan gudrībā. Ja domājat, ka pavisam noteikti esat skaists, tad vienkārši sev atklāti pajautājiet, vai pat tiešām esat skaistākais cilvēks Dieva radītajā? Atbilde atkal būs nē. Lai kāds būtu lepnuma cēlonis, pajautājiet sev, vai ir kāds, kas ir pārāks par jums. Atklāsiet, ka daudzi cilvēki ir krietni pārāki par jums katrā dzīves jomā. Līdz ko apzināsieties šo faktu vai ļausiet lepnībai palikt? Ja vēlaties uz visiem laikiem tikt galā ar iedomību, ego un lepnību, nirstiet dziļi garīguma jūrā. Tajā jūs spēsiet atklāt savu patieso būtību. Ego savā ierobežotībā nespēj elpot jūsu pašatklāsmē kur rodas miers, gaisma un sajūsma, zūd ego, lepnība un iedomība.